для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Чорныя вочы старшыні нядобра бліснулі. Заўсёды ён гаварыў з пятром так тона з павагай тут не стрываў, сказаў ціхалі са злосцю: « Ты, брат, задаеш пытанні, як у асобным аддзеле. Я арганізоўваў яго калгас. Камсамольцам быў. Мне кулакі пагражалі, а таварыша майго васіля лапатку падстрэлілі. Я сядзеў у танку і думаў пра калгас, як мы паставім яго пасля вайны. За калгаснае жыццё мы сяляне ішлі, каб гітлеру галаву скруціць, а ты мне распусціць. Ты думаеш, я такі дурны, што не разумею тых рашэнняў, што прыняў Ленін, не скапіруеш, жыццё пайшло наперад, але штось і паўтарылася вайна, разруха, галеча. Ды калі ты мудры, Ён тыцнуў пальцем у Пятра. «То прыдумай такое ж ленінскае рашэнне ў новых умовах у калгасных!» Пятру не спадабалася грамыкава раздражнёнасць, але ён адчуваў сілу яго перакананні ведаў, што любыя тыя доказы, якія прымушалі змаўкаць на калгасных сходах нават п'яных інвалідаў, тут будуць адразу разбіты ўшчэнт. Не. Тут можна гаварыць толькі так, інтымна, па-сяброўску. Не адразу і тады наладзілася. А хіба я патрабую, што каб за год пацяклі малочныя рэкі, У тым-то і бяда, што ў выступленнях усе ад яго да любога паўнаважанага абяцаюць заўтра ж гэтыя малочныя рэкі. А што рабіць, як зрабіць, каб я ведаў і людзі бачылі і верылі, вось гэтага ніхто яшчэ толкам не сказаў. На фронте мне ставілі задачу ўзяць пункт Н. Але я ведаў, што з сямі да васьмі папрацуе артылерыя, потым папрацуе авіяцыя, сусед справа на 10 мінут раней атакуе пункт Б, каб адцягнуць увагу, а сусед злева падтрымае абходным манеўрам. За танкамі ідуць аўтаматчыкі, яны замацуюць мой поспех. Былі, канешне, няўдачы. Але ўсё распрацоўвалася без ліпы, як кажуць. Не забываліся нават, як будзем адступаць на выпадак чаго. Бо вораг ён таксама галаву меў. І часта... не дурную. А тут і ворага няма перад табой. Хіба пагода адна, ды вось гэтае запусценне ваеннае, а ідём мы не ідём, а тыцкаемся як сляпыя, без компаса, без разведкі. Ніхто разумнай каманды не можа даць. Ну, па нас загінаеш, пакруціў галавой Пятро. Што гэта на цябе найшло сёння? Эх, Андреевіч, мы з табой адны тут. Грамыка глянуўся на сасоннік. Пятро насцярожыўся. Яму не хацелася, каб панас, якога ён паважаў, верыў яго цвярозы розум, сказаў нешта такое, чаго камуністу гаварыць не да твару. Можа перапыніць, але ж вельмі спакусліва выслухаць усе яго думкі. Загінаю, кажаш. А давай пасядзім і падумаем па-чалавечы над усімі камандамі. Ну, якую табе ўзяць для прыкладу, а? Ну, гэтую самую, што трубім пра яе кожны дзень. Ты падумай, падумай, а? Галоўныя пастановы, а? па падрыхтоўцы да першай пасляваеннай сяўбы, аб зборы попелу на рыхтоўцы торфафекаліяў. Усё здаецца правільна, бо без гною на гэтай зямлі нічога не вырасце кожны ведае. Але хацеў бы я спытаць тых, хто пісаў гэтую пастанову. Ці падлічылі яны, колькі можна ўгнаіць яе зямлі попелам ды фекаліямі? Ды калі я сам буду выграбаць попел з усіх пячурак у зямлянках ды хатах вось гэтых і кожнаму падстаўлю начны гаршчок, як у тых немцаў, то колькі ты думаеш можна ўгнаіць, а? Не трэба быць вучоным, каб падлічыць. Эх, даволі ведаць арыфметыку за чатыры класы. Два, тры, ну, максімум пяць гектараў. А іх... Їх... 500 ляжыць вунь, задзірванелыя, закусцелыя. І так у кожным калгасе. мы знайшлі ратунак ад усіх бед сабраць. Праводзім нарады ў вобласці, у раёне, сходы ў калгасах. А людзі слухаюць і <laughs> смяюцца, смяюцца, Андрэевіч, у нас на ўсё сяло тры прыбіральні. У мяне ўжо колькі разоў заслухоўваюць і на сходзе на бюро, як нарыхтоўваецца торфа фекалій. Пракоп грошык нейк кажа мне: Дай, кажа старшыня, два пуды хлеба. Пайду вычышчу школьную і сельсавецкую прыбіральні начальства цябе не будзе лаяць. А нехта яму ў адказ дарагавата просіш. А ён, Ды не нядорага. Вы ж кажа, чэрці на ўсё жыццё мянушку прылепіце залатарці яшчэ горшую. Мне дык чорт з ёй з мянушкай. Але дзецям, дзяўчатам маім ганьба. А пасля адзін на адзін пракоп пытае ў мяне. Слухай, што гэта? кажа па нас, здзекуюцца з нас, з калгаснікаў, дурнямі лічаць, а? Что я мог отказать, а? Скажи сыну Лявонихе Ивану, иди у калгас, будешь мець добрую працу нарыхтовать торфа фекалий. Ён пау Европы прайшоў, гарматным разлікам камандаваў, ордэнаў да пупа навешаў. Я ўжо не кажу пра тое, што я магу паабяцаць яму за такую працу, якую плату. Палачку табілі, га? Колькі камуністаў вярнулася з арміі, а колькі асталося ў калгасе? Я ды пеця ў чароў. Ды і той, па няшчасцю, маці не ўстае з ложка, да канала старую, другая пахавальная. З трох сыноў адзін вярнуўся. Эх, вось так, Андрэевіч, вось табе адзін прыклад – разумнай каманды. я не думаю, што няма там разумных людзей, сярод тых, што пісалі пастановы. Ёсць і ведаюць яны ўсё. І, напэўна, маглі б прыдумаць нешта такое, ад чаго было б больш карысці, чым ад збору попелу. Няхай бы попел вучні збіралі, а не ўся партыйная арганізацыя раёна мабілізоўвалася на попел. Мабілізуйце нас для удару на галоўным кірунку. Толькі пакажыце, дзе яно. Месца гэтага галоўнага удару, ад якога залежыць поспіх на ўсім нашым калгасным фронте. Вы ж генералы! Вам адтуль з каманднага пункта відней – Расстаўце вы свае баявыя палкі, і мы табе такі гераізм пакажам. Хо-хо-хо! Салдат ён бра добра чуе, нутром разумее, дзе яго вядуць да вялікай перамогі, тады ён і смерці не баіцца, а дзе на непатрэбную справу хочуць растраціць яго сілы, баявы запал. Былі Андрэевіч, і на фронте такія атакі. Ад таго, што ў нейкага начальніка не зварыла гэтая палявая кухня!» Грамыка кулаком стукнул сабе па лобе. «Ці ад п'янага чаду, ад перапою, ад жадання паказаць сябе, лішні ордэн хапануць. Ты сам, фронтавік, ведаеш, розныя былі». Ён з глыбокім смуткам уздыхнуў і змоўк. Пятро таксама маўчаў. Адкінуўся зноў на галлё, глядзеў у неба, бачыў першыню вось так у вачавіткі, як чысцеў адвячоркавы блакіт. Праз галлё чуваў разгарачанай спінай, як ад зямлі патыхае амаль яшчэ снегавым халатком. Успомніў частыя напамінкі Сашы, Беражыся, табе нельга прастуджвацца з тваім прастрэленым лёгкім. Эх, варта падняцца, сесці на пень. Але ніводным рухам не хацелася перапыняць панаса, нават не глядзеў яму ў твар знарок, каб не збянтэжыць. Нічога новага грамыка не гаварыў. Усё гэта Пятро чуў ужо не аднойчы. За тыя месяцы, як вярнуўся з арміі ад розных людзей, нават ад Сашы. Яна часам з гневам выказвалася супраць некаторых мерапрыемстваў і асабліва супраць дурноты і амаральнасці асобных упаўнаважаных. Злосць яе палохала Пятра. Вайна і ў гэтым яе змяніла – Раней яна была добрая, мяккая. Праўда, ён Пятро, ап'янены радасцю перамогі і жыцця, адбіваўся гэтыя раздражнёныя выкрыкі з лёгкасцю найвялікшага аптыміста і цешыўся. Яго перакананасць, што хутка ўсё наладзіцца, хораша дзейнічае на людзей і на Сашу таксама. Яна весялее ад яго гарачых доказаў і нават пачуў ён аднойчы пасля пераказвае людзям яго трапныя думкі. Thank you. Але ніхто яшчэ не выказваўся перад ім вось так. Прадумана, спакойна, доказна. Гэта не рэпліка, не раздражнёны выкрык на сходзе, гэта цэлая сістэма поглядаў. Па абавязку яму Пятру належала пярэчыць шмат, якім думкам старшыня, але ён не мог. Ён раптам адчуў, што як разбураецца створаная ім вельмі прывабная карціна бліжэйшай будучыні. Не кажучы гэтага адкрыта грамыка як бы даводзіў, усё, што гаворыць ён, сакратар на сходах, тое ж абяцанне малочных рэк, якія нібыта пацякуць ад таго, што будзе добра збірацца попел ці рэк торфафекалий. Пятра агарнула незразумелая трывога і смутак. Можа, смутак з'явіўся ад таго, што панасавы словы пра неразумныя атакі нагадалі яму адзін выпадак, пра які ён многа думаў. Калі ўвосень 43га іх партызанскі атрад злучыўся з арміяй, Натуральна, што большасць партызан былі тут жа прызваны ў армію. Адбор ішоў, як кажуць, на вока пры адным урачы. Пасля, калі Пятро трапіў па спецыяльнасці ў зенітную часць, урач іх палка здзіўляўся, які ідыёт прызваў цябе з такім раненнем. Разам з партызанамі з навакольных прыфрантавых сёл прызвалі ўсіх, каму трэба было ваяваць. Акружэнцаў і тых, хто не пайшоў у армію ў 41-м. У гэтым раёне было нямнога, большасць юнакі, што падраслі за ваенныя гады. Построілі іх на зборным пункце ў лясніцтве чалавек тысячу. Маёр закамандаваў: Партызаны тры крокі наперад шагам гарш. Выйшла сотня чалавек. Іх павялі мыцца ў лазню, стрыгчы, абмундзіроўваць, З імі была Марыя Сяр'еўна маці Сені Пясоцкага. Яна сама папрасілася ў армію, урачы трэба былі. Праз тыдзень, пасля таго, як яны сталі салдатамі, па яе прыехалі з палявога шпіталя. Вярнулася яна праз два дні смертельна змораная ў заплямленай гімнастёрцы. Пайшоў ён Пятру да яе, Марыя Сергеевна істерычна зарыдала: Нельга так, Нельга, Нельга так необвучаных, не адетых. Палавіна іх палягла там, другая пакалечана. Колькі мы аднялі рук, ног. Навошта гэта? Хіба мала крыві? Пятро даведаўся. Тых хлопцаў, з якімі яны стаялі ў адным страі, праз тры ці чатыры дні паспешлівага навучання кінулі на фарсіраванне сожа. Пятру, вядома, не мог паверыць, што нехта зрабіў гэта знарок, каб пакараць хлопцаў за тое, што асталіся пры немцах, жылі ў сёлах, не пайшлі ў партызаны. Марыя Сергеевна пасля смерці сына зрабілася залішне ўражлівая, плаксівая. У атрадзе за кожнага з іх, дрыжала як за роднага сына. І ён лічыў, зрабілі правільна, што неўзабаве яе спісалі з арміі, ні з яе здароўем, ні з яе нервамі быць на фронте. З такой яго думкай згаджаецца цяпер і Саша, калі яны часам успамінаюць Марыю Сергеевну. Яна працуе у тым жа, за дняпроўскім раёне. раптам панасавы словы прымусілі і на гэты даўні амаль забыты выпадак глянуць з нейкага зусім другога боку як бы з тылу. Яму не хацелася гэтага, Ён не жадаў, каб душу тачылі, як караеды дрэва сумненні. Хацелася, каб усё было проста і ясна. Пасля такой перамогі, у такую вясну, паслаць яго к чорту гэтага мужика з яго развагамі. Я табе, Андрэевіч, скажу, знова зваўся Грамыка. Я так думаю, мелі б права ў рэспубліцы, у вобласці, падумаць разам, калектыўна, параіцца з народам, с тобой, со мной, і каб я не баяўся выказацца. А чаго ты баішся? Ай, самога сябе баюся. Дзіўна усміхнуўся па нас. Сам сабе не веру. Эх, праўда. А каб мы паверылі сабе і адзін аднаму, то грамадой нешта прыдумалі б, падказалі б бацьку, А то мы маўчым і чакаем, што скажа ён. А раптам ён нічога ўжо не можа такога сказаць, га? Ха, што тады? Яго не чапай па нас, ён. А я і не чапаю. Ты бачыў? Ён у мяне ў хаце, а на ты месцы, дзе раней абразы віселі. І я штодня малюся на яго і дзяцей вучу маліцца. Адну цешчу ніяк прымусіць не магу, не прызнае старая качарга. Ён засмяяўся, выскаліўшы свае буйныя жоўтыя дмахоркі зубы. Так ён смяяўся часта гэты пракураны трактарысты танкіст. Пятро любіў такі яго смех. І ў той міг вясёлы смех ягоны даў палёгку. Смехам старшыня як бы руйнаваў сур'ёзнасць усяе размовы, як бы казаў: Намалоў я лухты, пазабавіўся трохі тут у сасонніку, А цяпер хопіць забудзем зоймемся справамі. Пятро подумаў з філасофскай інтэлігенцкай разважлівасцю: Мужык ёсць мужык. І он заўсёды скептыкі, увесь час яму хочацца новай эканамічнай палітыкі. Усё на пачатку было так, як Пятро марыў, несучы бульбу. Саша недзе затрымалася на візітах. Ён сам набіраў бульбы, варыў большы чыгунок, чым звычайна. Можа, нарэшце дазволіць сабе такую раскошу. Трашчалі ў грубцы сухія тонкія галінкі, языкі полымі з вясёлым гудзеннем аблізвалі закапцелы чыгунок. Вада яшчэ не кіпела, але на паверхні яе плавалі ўжо шматкі пены – Апякаючы руку, Пятро знімаў пену лыжкай. Пакуль яны ішлі з грамыкам і той нёс мяшок, пакуль абіраў бульбу, сёк галлёй распальваў грубцы, у душы яго яшчэ трымаўся нейкі нядобры асадак. Рэштка той трывогі, што з'явілася падчас размовы, рэштка нездавальнення сваім маўчаннем. Не да твару гэта сакратару, запалаў агеньчык і як бы выпаліў усё, панёс з дымам у комін. А закружыла ў чыганку вада і зусім стала весела. Безумоўна, шмат што робіцца не так, шмат што незразумела. Але чаму ён так балюча павінен браць усё да сэрца? Хіба ўсе гэтыя праблемы толькі яго ці панаса ў клопат – думаю увесь народ і працуе ўвесь народ. І няправда, што ўсе чакаюць, што скажа адзін чалавек. Сам жа ён грамыка не чакае гэтага, працуе цямна да цямна, каб лепш і больш насеяць і сабраць ураджай. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.